Матрос відчув силу в ногах. Він випростався та раптом став такий легкий, що, коли б не линва, вітер покотив би його й поніс разом з лижами та обома спальними мішками на спині. Але він тільки вдарився правим плечем, зламавши ліву лижу і порачкував. Тоді зо три секунди відпочивав за ескімосом і почав допомагати йому тягти естраду. Тим часом задні вже дійшли до нарт. Група з'юрмилась під причинком таємничого барака, де вітер не так шалів, але вікно було майже повністю заметене снігом. Це те саме вікно, згадав Булат, раніше неусвідомлені слова Ескімоса. Сів на замет лапнув рукавицею майже коло кріплення зламану лижу, що загородилася скіпками в сніг, і кругом повисла лунка червона безмовність. Як у напаленій печі, подумав Булат, і ніскільки не здивувався, навпаки, почав ножем обколупувати перетлілу цеглу, вмазуючи натомість нові шматки, орудуючи методично і вправно. Кремезний Михайло пролізти в челюсті не зміг, а діда вже не було живого. Тому мати послала в піч його, кульгавого, вузькоплечого шестикласника. Він лежав горілиць на поду, і, хоча мати з учора не палила, очі йому заливав їдкий піт, а груденята важко сапали. До самого ранку Булат пролежав у печі задихаючись від браку повітря, спікши всю спину на гарячому поду. І коли нарешті вибрався і звісив ноги з припічка, був мокрий, як хлющ. Враження доповнював навіть біль у колись кривому суглобі, тому реальність іще з хвилину борсилася в тенетах сну. окруж панувала та сама дзвенюча тиша що й тоді, коли він заснув чи знепритомнів, опустившись на сніг. Але тут почулося знайоме лигле хропіння. Так хропів лише огрядний канадець пат, і сон перелякано шугнув під припічок. Хоча припічка не було, не було й старої материної печі, він досі лежав одягнений і взутий і прів у жагучому поту. Над головою в нього мерехтіли пістряві птахи та квіти, а попереду вилискували дьогтем шибки вікна. Хтось невидимий тихо шкребнув по підлозі. Булат уже справді звісив ноги і глянув у той бік. Низенький азіат у грубих окулярах розгублено всміхнувся і сказав ламаною англійською мовою «Добрий ден» і квапливо вийшов. За вікнами стояла ніч. Уздовж глухої стіни видніли лижі, порозгороджувані фанерою чи пластиковим листом, і з ліжок стриміли ноги. Патлоу так вільно і смачно хропів, наче хтось вигрібав кочергою попіл із печі. Булат пройшовся до першого вікна. Важкий сморід занедбаної людської оселі його розчулив і він почовгав у протилежний кінець, аби стримати несподівані сльози. Кают з ліжками виявилося 22, і майже з кожної стриміли чоботи. Тоді увійшов ескімос, і Булат з подивом довідався, що всі сплять уже другу добу. Я сам щойно щойно прокидався. Нансен був заспаний і болісно мружився до гасової лампи на столі, геть рябий від позавчорашнього урагану. Дві доби. У це навіть не хотілося вірити. Але в шлунку гарчали голодні пси, і голова туманилась від слабості, плутаючи всі думки. Знову хотілося плакати, і він спитав А де ж наші господарі? В камбуз господарі варити молоко. Він назвав кухню по корабельному. Всі там.